Закурив під вечір в осінньому холоді, руки стигли від сирості, мокре жовте листя. Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякать весною черною горит. Борис Пастернак Повернувшись додому, Яків побачив свою голову у вигляді прозорної труби, розтягнутої на тисячі кілометрів в обидва боки. А коли перспектива колапсувала, він упав на мату спустошений. Пралая, як сказала б його Майя. Він відчув, як розум остаточно відшвартовується від причалу і вирушає у мандрівку на золотій гондолі. Біля ріки часу стояла піраміда. Біля піраміди лежала сфінкс із грудьми жінки і тілом лева.